الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن ومن اهتدى بهدي وسن بسنته وسار على دربه ودعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد enyi waja watukufu wa Kiislamu tukiwa tumo ndani ya hutuba ya awali na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo ni kubwa kwa watu wenye akili na kwa watu wenye kumcha Allah kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali zetu kama Waislamu zimekuwa hali takii hali duni hazina mithali hazina mifano magharibi yake na mashariki yake kama umma wa Islam Hii imepelekea tusielewe nini maana ya uzito wa neno hili takwa Allah. Lau tungelielewa neno hili ingelitosha hutuba kufunga kwa neno hilo tukufu. Faya ibadallah usikum wa iyaya bi Allah ingelitosha tukamaliza hutuba kwa maneno haya lakini waliofanya kazi katika maadui wa Mwenyezi Mungu walifanikiwa kiasi ambacho wakatoka mbali umma wa Islamu na ufahamu wa sawa kufahamu Uislamu wao kihakika na ndio maana leo umma wa Islamu hatuwezi kujua kile ambacho ni muhimu kwetu tukashikamana nacho hatuwezi kujua ama tukafungika na hisia za Kiislamu badala yake ni umma wa Islamu uliopitinishwa na fikra zake mahala fulani tunabeba fikra za Kiislamu mahala kwingine tunaachana na fikra za Kiislamu leo kutuba ya anwani khilafa ni hitajio la wakati naam hakika khilafa ni hitajio la wakati ila swala la kujiuliza ni nini khilafa leo kama nilivyosema awali waislamu tuko mbali na ufahamu wa uislamu wetu hii ni kwa sababu tu wale maadui wa dini yetu walibeba kadhia yao kikweli wakaazimia kufanya yale ambayo eh, ndio ajenda zao kikweli ambao wao hawadoridia hawatokaa watanyosha miguu mpaka watu sisi tumepata mila zao wala tarda anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum hawatoridhia mayahudi na manasara mpaka wewe ufuate mila zao ufuate desturi zao ufuate taratibu zao za kimaisha na badala yake uwache taratibu zako za Kiislamu hivi leo ndivyo ilivyofikia kwa umma wa Kiislamu umma wa Kiislamu uko mbali na taratibu zake za Kiislamu khilafa هي رئاسة عامة للمسلمين جميعا لتقيم أحكام شرعية وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم khilafa kwa lugha nyepesi ni serikali ya Kiislamu lakini si serikali ya Kiislamu ya ya Baghdad ile ambayo ya kuwaua waislamu kwa kushana ufahamu ile mitatu si ile ya chinja chinja ile inaonyeshwa kwenye runinga bali ni serikali ya Kiislamu ambayo ni wajibu wake kujifunga na Uislamu na hukumu za Uislamu zote na kubeba ulinganizi wa Kiislamu ulinganizi unaofaa mwanadamu kubeba ulinganizi huu kwa wanadamu wote bila kujali rangi kabila dini kwa sababu gani wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Uislamu huo Mwenyezi Mungu ameusifu kwa ni rahma kwa walimwengu wote awe ayewayo kwa hiyo serikali hiyo waislamu ni wajibu iwepo maishani mwao kila siku ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam yeye na masahaba zake wakaenda mbio kuhakikisha katika mgongo ardhi hukumu za Mwenyezi Mungu ndio zinafanya kazi na akafanikiwa kisha akahama kutoka Maka kwenda Madina kwa ajili ya kuasisi serikali hiyo ya Kiislamu na mara baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tena masahaba radhiallahu anhu hawakuacha tunu hiyo iondoke patupu kwa sababu mtume amefariki bali walibeba jukumu hilo hilo la kitawala la kusimamia wanadamu kwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala wakawasimamia Waarabu na watu wa Waarabu weusi kwa weupe e, wakata, wakatanua na kutanua serikali hiyo ikawasimamia mpaka wazungu Spain kafika ndiyo hiko hicho la ulimwengu ni umma wa Islamu msomi awe msomi arejee kwa umma wa Kiislamu mwanasayansi awe mwanasayansi wa kisawa arejelee kwa umma wa Islamu kila mmoja anakuwa shahidi hawa wasomi wa kizungu wa miaka ya nyuma kidogo utawaona katika picha zao wana ndevu zinatiririka ni bishara wazi kipindi hiko uswa hasana kigezo ruwaza ilikuwa ni kwa umma wa Kiislamu wasomi wa kimagharibi ili waonekane wenye wasomi wa kileo kipindiko wawe na muonekano muonekano wa Kiislamu serikali hiyo ikaja kumalizwa na kusambaratishwa mwaka 1924 ni sawa na mwaka 1342 Hijria Uislamu kwanza wakati huo akawa anaishi bila ya serikali ya Kiislamu. Kwanza hapo ndiyo majila yakarejelea tena kana kwamba umma wa Kiislamu umerejelea maka Ndiyo kipindi ambacho ardhi za Waislamu zikaporwa ikiwemo ardhi kubwa ya Palestina wakapewa watu sabii watu duni katika ulimwengu hakuna kama wao mayahudi Mwenyezi mazuri bada alayhim jilla aina ma tuqifu illa bihablin min Allah asema wao mayahudi wamepigwa chapa ya udhalili kokote pale watakapokuwa ipokuwa wajike kamba ya Mwenyezi Mungu au wapate msaada wa binadamu kutoka kwa Adam mwenyewe watu hawa wakatengeneza vita vya kusudia kisanii na bila vile Uislamu waislamu wakaulima wenyewe mafsudi ikaonekaniwa kwamba kidola iko kidogo dhaifu ni kidola chenye nguvu waislamu hawakiwezi kwa hiyo tumeshindikaniwa nacho hakiwezi kamwe wakati huo ufadhili mkubwa kidola iko ni kutoka kwa biladi za Kiislamu vibaraka ndio wasimamia jukumu hili na hivi karibuni wametia saini Bahrain eh, kwa ajili ya kuonyesha kwamba wao na Mayahudi ni kitu kimoja mkataba wa amani wakafunga ndani ya jimba jeusi la Amerika ardhi ya Islamu zimepona mara baada ya kuamka Islamu damu ya waislamu imekuwa da, damu rahisi mno Mtume sallallahu safari moja kitufu katika al qaeda anawaambia ananiambia nimejeusi alkaaba wewe alkaaba wewe wewe si chochote bila damu ya Muislamu damu ya Muislamu kubwa kuliko alkaaba ndio maana mtume la izalatu alkaaba ahwan 'inda Allah min iraqati dami imri'in muslim mtume anasema kule kumwagika kwa damu hii Asema kuondoshwa alkaaba la izalatu alkaaba kuondoshwa kwa ahwan misala jepesi na sahali mbele ya Mwenyezi Mungu min iraqati damu mrefu muslim kuliko kumwaga damu ya mtu Muislamu leo sio Palestina Uislamu wanauawa kila uchao sio Syria eh sio China kila kona na mtu ili apate umaarufu basi amwagele damu ya Muislamu damu hii imekuwa damu sahani na nyepesi matukufu yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam yuatusiwa muda wote na wakati wote anakusikia wale wauni wa Charlie Hebdo wale kule Ufaransa watorakatuni wale mara kadhaa na kadha wakadha wakirejelea kumtusi mtume kwa vibonzo vyao na dunia ipo kimya eti imefikia wakati waislamu uheshimu uhuru wa rai uhuru wa rai ni kwa ajili ya kumtusi mtume sallallahu alaihi wasallam mbona wakati huo huo tuaona eh Charlie hao hao wana, wana, wanaandika maneno kuhusiana watawala wa Ufaransa mbona wakati huo wanaamua kukifungia mara kadhaa kituo hiki kimefungiwa kwa sababu kimeisema vibaya serikali hapa hamna uhuru wa maoni na uhuru wa rai uhuru wa maoni na rai katika kuchukua mtume haya yote ni mara baada ya kusambaratika na kuangushwa serikali hiyo ya Kiislamu serikali ambayo hawa Wafaransa wengi hawa Wafaransa wengi katika tarehe ya umma huu mama mmoja katika viongozi wa utawala wa Ufaransa zama za khilafa alienda kupiga magoti kwa khalifa kumwomba msaada khalifa aweze kumsaidia juu ya mwanawe ambaye mtawala aliyetekwa na khalifa akafanya msaada kwa sababu Uislamu na wanadamu wa wanasalaka ila rahmatan lil alamin rehema kwa ulimwengu wote walipewa msaada tarehe imeandika hilo na yote anaibisha apatie tarehe ya Ufaransa afatie tarehe ya dola ya Kiislamu hawa hao leo ndio wanasamehe mungu na kuhakikisha Uislamu kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu umma Islamu umekuwa umaduni duni umma dhalili umetukaniwa serikali lakini kukosekana kwa hiyo serikali imepelekea umma wa Uislamu leo kufa vifo vya kijinga Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man mata وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية yeyote atakayekufa hana shingo hana kiapo cha ujinga katika shingo yake mtu amekufa kifo cha kijinga yaani atakuwa amekufa ana sehemu kubwa katika Uislamu hajautekeleza naam leo umma waislamu hakuna katika umma waislamu ambao wamekula baia kwa khalifa ikwape khalifa tumpatie baya twaona masahaba radhiallahu anhu baada ya kufariki mtume ampatia baya Abu بيع عمر بيع عثمان بيع علي معاويه وهلم جرا wote alikuwa hatukimtawala kuingia mtawala mwingine sio kwa bai'a kiapo cha utiifu yuko wapi mtawala wetu wa zama zetu mpate bai'a hakuna kwa sababu hiyo serikali yenyewe haipo ambayo atakayepo mtu mmoja ambaye amri yake itasikilizwa kwa dhahiri na kwa siri kwa mujibu wa hadithi hii umma wa Uislamu tunakufa tukiwa tunakufa katika vifo za kijinga tusite kipotazida awalau kufanya jihada za kibinadamu jihada za kibusara za kufanya mtume sallallahu alaihi wasallam kuelimisha hiyo serikali ya Kiislamu ماذا خلافة من تبيع ذات بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم قل الله وأنتم مؤمنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إن waja watukufu wa Kiislamu الله سبحانه وتعالى na Allah Eh, kuntum khayra umma ukhrijat linnas Allah amechagua umma huu kuwa ni umma bora uliotolewa kwa watu yaani wanadamu kiangoma tolewa kwa ajili ya mtu fulani basi matatizo yake matatizo yake shida zake zote wewe ndio wakumtandulia kwa hiyo Mwenyezi Mungu akachagua umma wa Islam kuwa ndio yeye kutatua matatizo ya binadamu wote walikuwa ulimwenguni leo kuntum khaira umma ukhrijat linnas mmetolewa kwa ajili hawa wanaoitwa wanadamu hawa wanadamu ambao hawana muongozo hii mmepewa muongozo ndio mmetolewa kwa ajili yao mfumo wenu hauko katika maisha yenu kila siku na madhila kwa kuwepo kwake mfumo huo katika maisha ya wanadamu ya kila siku ni makubwa lau tukianza kuyataja matatizo yake hatuwezi kuyamaliza watawala wa biladi za Kiislamu wamekuwa ni mahaini na kuusaliti umma huu badala yake wanaungana na wale maadui zenu enyi mabora enyi matukufu ni juu yenu kurejelea mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutatua matatizo ya wanadamu leo ulimwenguni kwa ajili ya kukimaliza matatizo yanayokumba wanadamu wote au Muislamu au Muislamu wanasubiria saada ya Uislamu na wala hawasubiri chochote chochote na hii ndio umma bora mliotolewa kwa ajili yake basi ni jukumu yenu kama umma bora kujifunga na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu katika kuhakikisha tunatengeneza dunia tena upya kama alivyotengeneza Mtume sallallahu alaihi wasallam kilichotengeneza jana ndicho kitakachotengeneza leo na si kwa jambo jingine lolote na mwisho nawatahadharisha hii umma wa Kiislamu na kuitahadharisha nafsi yangu juu ya kipindi hiki cha fitna katika umma wetu tuko katika kipindi cha fitna baadhi ya waislamu wako tayari kumwaga damu zao kwa ajili ya maslahi ya watu wengine si kwa maslahi ya dini yao wala maslahi chochote iyakum walhadhar na kutahadharisheni nyinyi na fitna hiyo damu yenu ni damu tukufu kama alivyotoka kusoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko hata al-Kaaba basi simwadike ovyo damu yenu kwa ajili ya maslahi ya watu wengine kwa ajili ya manufaa ya watu wengine shika maana dini yenu na mshikamano uwe ni wakisawa na mfanyikazi aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kulisha tena maisha ya Islamu dunia inahitaji serikali ya Islamu ya khilafa ya kiuadilifu kwa njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni ishara ya Mtume itakuja hata kama wewe ukifanyia kazi itakuja Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات لا تخلفنهم بالارض كما استخلف الذين من قبلهم. Amwahidi mwenye fungu wale ambao wameamini miongoni mwenu na wakafanya vitendo vizuri atawafanya kuwa mahalifa katika mgongo ardhi kama stakhlafa alladhina min qablihim kama alivyowafanya mahalifa waliopita kabla yenu ahadi ni kutoka kwa Allah muumba mbingu na ardhi mwenye kuwaumba waja na ahadi yake haili isipokuwa ni kweli na pia ni bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema thumma takunu khilafatan ala minhaji nubuwa kisha itarejea tena khilafa kwa njia ya utume kama vile alivyosimamisha serikali ya mwanzo yeye na masahaba zake wakasimamia ardhi ya Madina na ulimwengu kwa njia ya uadilifu hali kadhalika khilafa hiyo itarejea tena kwa njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zetu ni ahadi kutoka kwa muumba wetu lakini ni bishara kutoka kwa mtume wetu يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم sehemu ambayo mnaamini mwitisheni Allah na mtume wake kwa yale ambayo yatakupeni uhai mzuri katika maisha haya ya dunia na kesho ya akhera fa inna Allah yaqulu baina al-mar'i wa qalbi kwana takipo huja tu mara moja inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا يا إلهي من مجيبات الندامة اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء